الصلاة وتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل بريبت الله جل شانه ودنسم الصلاة والسلام نبسلني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاد أزيشني الله سبحانه وتعالى سوي وقلم تويتنزي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو بيريته Bojte se Allah djelašanuhu istinskom bogobojaznošću i ne nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti kao pravi muslimani. Zahvaljujem Allah subhanahu wa ta'ala što nas je učinio od onih koji se okupljaju i druže i zajedno bilo i na mjestima gdje se spominju ajet iz njegove subhanahu wa ta'ala knjige gdje se spominju hadisi i događaj i života njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo, mi smo u našem prošlom i zadnjem predavanju govorili o poslaniku sallallahu alaihi wasallam pohodu na pleme Benu Kureyza. O poslaniku sallallahu alaihi wasallam pohodu na jedno od židovskih plemena koje je živilo u Medini, gradu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam u ciklusu naših predavanja u kojima govorimo o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bitkama i pohodima. Znači, za one koji su prvi put ovde sa nama, znači, govorimo ne uopšte o životu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o nečemu što se zove sira, nego uzimamo samo one detalje, odnosno bitke i borbe i pohode Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to spominjemo i isto ga uzimamo pouku i poruku. Treba, brećo, događaj o kojem ćemo večeras govoriti, je jedan veoma bitan događaj u životu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i muslimana, iako je bio događaj u kojem nije došlo direktno do sukoba, do bitke, do borbe, međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je ovaj događaj nazvao fethom. Nazvao ga je osvojenjem, oslobađanjem. Inače, riječ el-feth u arabskom jesku znači osvajanje nečega, osvajanje nekog grada, neke utvrde ili oslobođenje nečega, nekog naroda i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala ovaj događaj, iako njemu nije došlo do sukoba, nazvo ga el-fetha. Pa je po pitanju, pa je povod, e, ovaj događaj bio povod objave jedne cijele kuranske sure koja se zove el-fetha. Zove se pobjeda. I Allah subhanahu wa ta'ala obraća se i kaže svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, inna fetahna leke fethan mubina mi smo ti dali veliku pobjedu. Mi smo ti dali veliku pobjedu. Naime, događaj o kojem je riječ je sulhul hudajbije, odnosno sporazum ili dogovor na hudajbiji. Sporazum ili dogovor na hudajbiji. Vi ste sigurno čitajući siru Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam čitali o ovom događaju, a to je bilo kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam tio da obavi umru, međutim mušicu su ga spriječili, I onda je tu sa mušicima e, potpisao jedan sporazum, odnosno došlo je do jednog sporazuma. Vidjeli smo i rekli smo u prošlom predavanju da je sada došao jedan novi period u životu muslimana, u životu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer smo imali uvijek da su mušrici dolazili i napadali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, Allahom djelašanu voljom, muslimani su svaku od tih bitki dobili. I tada je poslanik, kada je završila bitka na Ahzabu, poslanik sallallahu alaihi wasallam je tada rekao riječi koje su bile nad nadnaravnost, muadžiza Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer se obestinulo posle, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Al-ana nagzuhum wala jagzuna. Od danas mi njih napadamo, a oni nas ne napadaju. I od tog događaja se nikada nije desilo da su došli i da su napali poslanika sallallahu alaihi wasallam, nego je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio taj koji je išao u napad. I zato vidimo posle toga također pohod na pleme Benu Kureidu i posle toga ovaj novi period poslanih sallallahu alaihi wasallam želi da započne sa jednim činom koji se zove umre. Poslanih sallallahu alaihi wasallam je osjetio da je došlo vrijeme da posjeti Bejt Allahi haram, Allahovu svetu kuću, odnosno Kaabu. Pa je tako poslanih sallallahu alaihi wasallam šeste godine pohiđe, u mjesecu Zulqa'de, krenuo u društvu sa 1400 ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam prema Mekke. Iz Medine sa 1400 ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam poslanik sallallahu alaihi wa sallam krenuo prema Mekke kako bi obavio obred umre. Znači umre je šta? Znači nešto slično poput hađa. Ko ne zna, međutim obavlja se uopšte u svim danima. Znači obavlja se hađe samo u danima hađa. Međutim umre kad god hoćeš dođeš uradiš da obučeš ihrame, da učiniš tavaf sedam puta, da trčiš između saje i merve i tada skidaš ihrame. To je umra. Znači to možeš obaviti kada god hođeš. Međutim, hađ, to je u posebnim danima, u posebnim danima hađ. Pa je tako posljednik sallallahu alaihi wasallam krenuo i istinski krenuo da obavi samo umru. Poslanik sallallahu alaihi wasallam nije tio da dođe i do kakvog sukoba, niti je tio da ikoga napadne. Poslanik sallallahu alaihi wasallam Nije htio nikoga da napadne, nego je htio samo da obavi ovaj obrat, da obavi ovaj ibadet. Pa tako kaže, se u hadisku kojeg zabilježi imam Ahmed u svom usnadu od Misvara ibn Mahrama, kaže, Harađa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, amal Hudajbija, yuridu l'umra, la yuridu qitalan. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je izašao kada je bila Hudajbija, kaže, tio je da obavi umru, la yuridu qitalan. Nije tio da se isakim sukobi. Nije tijel kim da se bori. Vosaka <clears throat> ma'u l-hadje. I tada je poslanik sallallahu alaihi wasallam i muslimani su sa sobom poveli kurban. Sebaina bedene. 70 deva su poveli sa sobom kao kurban. Jedan od sastavnih dijelova kada se obavlja hađir, kada se obavlja umra, znači ko želi može kad, kad se obavlja umra, jeste da se kolju kurban. Međutim, to ćemo posebno slovnije kada bude, budemo govorili o fiksnim propisima toga. I ovdje vidimo, draga braćo, također koliko je poslanih sallallahu alaihi wa sallam htio i želio da na jedan, mir, na jedan mirni način dođe do sporazuma i pomirenja između njega, sallallahu alaihi wa sallam, između muslimana i između kurejšija koje su, koji su bili u Mekki. Međutim, kurejšije, iako je poslanih sallallahu alaihi wa sallam toliko puta porazio, oni su bili uporni i želili su da kako su govorili, znači kako su rekli kada je bila bitka na Hazabu, šta su govorili? zajedno sa židovima. Kaže, mi ćemo nestasilu Muhammeden, mi ćemo ga iskorijeniti, iskorijenit ćemo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i muslimani. Pa su tako isto kada su došli da pregovaraju sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćemo spomenuti kasnije, govorili smo Muhammede, šta misliš kada bi te mi iskorijenili? Međutim, pored toga što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam toliko puta porazio, opet su govorili i mislili su i bili su ubijeđeni da mogu da istrijebe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i muslimane koji su bili sa njima. sa njim. Međutim, Allah poslanik alihi salatu wasalam, kao što je došlo u hadisu Buhari, kada je krenuo da obavi umru, također je poslao neke od izaslanika. Znači nekoliko ljudi je poslao da mu dođu sa haberom, sa vijesti. Da li mušnici su saznali za njihov pokret? Jer pazi, nije poslanik Ali Salatu Veselam krenuo sa nekoliko njih. Znači bilo je 1400 ashaba koji su krenuli da sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam obave umru. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam znači radi svoje e, svoje razboritosti, genijalnosti. Poslao nekoliko ljudi da vide šta to oni, da li je do njih došla ta vijest, da li su se oni spremili i tako dalje. Pa se kaže u hadisu Buhari, da poslanik Ali Salatu Oslan kada je došao do mjesta koji se zove Thul Huleyfe. A znate, kad čovjek hoće da obavi hađi ili umru, imaju takozvani mikati, mijekat. To su određena mjesta koja ne smiješ prijeći kada se nalaziš u svetoj zemlji, kada dođeš u Meku. Znači ne smiješ da prijeđeš određenu grancu osim da obučeš i hrame Osim da šta? Osim da obučeš hrama. To je sve skineš sa sebe, osim dva komada platna koji imaš jednom pokriješ dole, a drugo staviješ gore. Znači, samo tako možeš da pređeš tu, ta, uh, znači, tu granicu, ta mjesta koji se zovu Mikati. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je došao do mjesta Dhul Hulejfa, obuko je i hrame, kaže, وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَعَ Iz plemena Huza je poslao čovjeka, jednoga koga je poslao kao izvidnicu. Da vidi hoće mu sa kakvim hadarom doći. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nastavio dalje da ide, međutim, kada je došao do jednog mjesta, došla mu je vijest da su se mušrici iz Mekije spremili. I da je na njihovom čelu Khalid ibn Velid. Da je na njihovom čelu Khalid ibn Velid i da, su, da je do njih došao taj haber. Pokreta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i krenuli su da se suprostave Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da dođe do bitke. Međutim, poslanik sallallahu alaihi sallam nije radi toga krenuo. Pa se kaže da mu je došla vijest, u rivajtu mama Ahmeda se kaže da je na čelu te vojske Halid ibn Walid, koji će posle toga postati šta? Koji će posle toga postati musliman. I govorili smo nekoliko puta, imate jednu izvrstvu knjigu. Halid ibn Walid od jednog pakistanskog generala koji govori o Halid ibn Walidu i njegovom, znači njegovoj sposobnosti, odnosno njemu kao vojniku, njemu kao vojskovođi gdje ga opisiva kao, voj, kao najveće vojsko uđi svih vremena. I zato tu knjigu vam savjetuje da je kupite, da je pročitate ili na neki drugi način da dođete, da vidite veličinu ovoga čovjeka koji se zvao Hald ibn Velik. I znači dolazi do poslanika sallallahu alaihi wasallam taj haber i tada poslanik sallallahu alaihi wasallam se obraća ashabima, kao što je zabilio žima Bukhari son sajinu, i kaže, aširu ejuhan nasu alaihi. Ljudi, posavjetujte me. Šta da radi? Znači, mi se nalazimo na mjestu, znamo da dolazi Halid ibn Velid. Nije svak, nego Halid ibn Velid, poznajte vojskovođa. Što znači, ako napadne, znači moramo se jako suprostaviti. Pa kaže, obraća se sahabima, šta da radimo, da li da radimo ovo, da li da radimo ovo, da li da radimo, pa kaže Abu Bakr radijallahu ta'ala. Kaže, ja Rasulallah, خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له kaže Allahu poslaniče ti si izašao sa namjerom da obaviš umru ti se, Allahu poslanče, izašao si sa namjerom da obaviš umru, da zjaretiš Kaabu. Nisi namjerovao ni sa kim da se boriš, ni sa kim da se sukobiš. Fetavadjah lehu, pa i tako dalje nastaviš. Wa in sadduna qatallahum. Ako se oni nama suprostave i hoće da nas odrati od toga, onda ćemo se boriti, onda ćemo se boriti protiv njih. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dalje nastavio i došli su do jednog mjesta koji se zvao Usfan došli do jednog mjesta koji se zvao Usfan, a do, bilo je na nasupilo vrijeme podne namaza. Bilo je na nasupilo vrijeme podne namaza. I muštinci su znali da muslimani tada obavljaju molitvu. I Halid ibn Velid je namjeravao da upravo u onom momentu, kad muslimani budu u namazu, da ih napadne. Jer je tada su govorili, mušici koji su bili, znači zajedno sa Halid ibn Velidom, govorili su kaže ta'ti alayhim al'an salatun kaže sada im nastupa vrijeme njihove molitve sada im nastupa vrijeme namaza hiya ahabbu ilayhim min anfusihim wa amwalihim a kaže ta njihova molitva ta njihov namaz je njima draži i od njih samih i od njihovih metaka znači pogledajte kako mušici opisivaju ibadet muslimana namaz kaže to im je draži od njih samih i od njihovih metaka, što znači sigurno će ga obaviti. I kada tu dođu, kada dođemo tu, kada vidimo da obavljaju namaz, onda ćemo i tu napasti. Međutim, draga braću, u tim momentima, Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, dolazi novi kuranski ajit. U tom momentu poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, se objavljuje jedan novi propis. A to je salatul khawfi. To je salatul khawf, odnosno namaz u strahu. Namaz u ratu kako ljudi kada su ratu, kada su na prvoj liniji, kako klanjaju. Jer rekli smo da muslimanu nikada nije dozvoljeno da ostavi namaz, da ga ne klanja u njegovom vremenu. Pa čak i kada je u ratu. I sada ovdje se objavljuje poslaniku sallallahu alaihi wa kako će obaviti taj namaz. Pa se spominje da su tada klanjali, međutim kako su klanjali. Kada su, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam otišao da obavi seđdu, jedan dio je sa njim otišao da obavi seđdu, a drugi su ostali. Nisu otišli da obavljaju seđu. Nego su štitili i gledali šta će se desiti. Štitili su poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kad su ovi završili, ovi su otišli i dopunili svoj namaz. Znači dok jedna skupina klanja, drugi stražare. Kad ovi završe, ovi... međutim namaz, ako namaz klanja dva, ako imam klanja dva rekata, jedna skupina sa njim klanja jedan rekat, pa oni odu pa dođe druga skupina i klanja drugi rekat sa njim. A imam klanja oba dva rekata, oni klanjaju pa jedan rekat. Mada u sunnetu znači došlo više načina obavljanja ovog namaza. I u tom momentu, znači dolazi Halid ibn Velid sa svojom vojskom i gledaj taj način klanjanja, taj način namaza. Znači vidi šta? Vidi da obavljaju namaz, međutim u isto vrijeme jedna skupina je spremna ako dođe do boja. I tada Allah je mu dao jedan čudan osjećaj u srcu Halid ibn Velida i oni koji su bili sa njima. Znači stajali su i gledali su poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako obavlja namaz, međutim da nisu mogli ništa da učinim. Znači taj prizor u ratu, u tom strahu obavljanja namaza, i skrušenosti, i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, u tom momentu padanja Allahu djelašanu na seđdu, znači u srcima tih nevjernika se pojavi poseban osjećaj. Znači, draga braću, čovjek, musliman kada je na pravom putu, kada se drži Kur'an i sunnete, čovjek drugi koji ga gleda, čovjek drugi koji ga gleda, samim gledanjem u njega, može da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada vidi njegovu predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato govorio sam, čitao sam priču jednog čovjeka, jednog Amerikanca koji je prešao na Islam, koji spominje dvije ili tri tačke zbog čega je prešao na Islam. Jedna od tih tačaka je bila, kada je bio u Egiptu, u Kairu, kako je vidio radnike koji na putu, kada dođe vrijeme namaza, ono radnice kopaju, dođe vrijeme namaza, abdeste se i klanjaju na put, ono, stanu i klanjaju ti prolaziš ovako tamo pored puta, ne na koj zemlji, dvojica, trojica nije stanu i klanjaju. Znači čovjek koji je predan Allahu subhanahu wa ta'ala, on će ga god zadesi namaz, on će ga tu obaviti. Međutim, za razku od onih koji su dalje od Allah subhanahu wa ta'ala, za njih ono znaš. Znači, ta molitva ono znaš, to je ko neka šminka za njih, posebno vrijeme, sela, ganice, se to nema, je li obaveza, nije li obaveza. Nego, međutim, čovjek koji je predan Allah subhanahu wa ta'ala, on se drži samo onako kako Allah subhanahu wa ta'ala to naredi. I Allah Đalešanu je tada, draga braću, u srce Halidu Velida dao poseban osjećaj. Pa tako, znači da nisu ništa učinili. Pa kada su završili sa namazom, ih sallallahu alaihi wasallam je naredio, pazite, koja je to bila brzina? To je bila takva brzina i sposobnost da Halid ibn nije upratio. Taj poznati vojskovođa nije upratio šta se desilo. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je naredio da krenu drugim putem da odru drugi putem kako se ne bi direktno sukobili, sukobili sa Halidom ibn Validom. I krenuli su. Međutim, radi te brzine i sposobnosti, kada su muslimani s poslanikom sallallahu alaihi sallam krenuli drugim putem, Halid ibn Velid nije odšao da ih prati. Nego odmah poslao iza slanika u Meku, koji će ih opomenuti i reći da ih dolazi poslanik sallallahu alaihi sallam sa hiljadu četsto, odnosno sa velikom skupinom svojih ashaba. Sa velikom skupinom svojih ashaba. Međutim, draga braću, svaka stvar ima mudrost. Pa su tako krenuli, krenuli, krenuli, išli. I kada su došli do mjesta koji se zove Hudaybija, po čemu se zove ovaj sporazum, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je tada deva poslanika sallallahu alaihi wa sallam stala. Znači oni su krenuli i išli su. I pogledajte kako su krenuli drugim putem. Hvala ibn Veli nije krenuo za njim. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da ta deva samo stane. I neće više da ide. Pa su ljudi koji su bili s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, Počeli da govore haletel kasva. Počeli su da govore stala je djeva, neće. Umrla se, šta je ne može? Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam, ma halakatil, ma haletel kasva. Walejsa dhake bi hulukin laha. Kaže, ona, ona nije stala. I nije takvo njeno ponašanje. Walakin habesaha habisul fi. Nego ona je isti. Ona je isti, to jest Allah subhanahu wa ta'ala. Ona je isti Allah Đalešanu koji je zaustavio slona, zaustavio i Nešto se misli onaj koji zaustavio slona. Znači prije, odnosno na godine rođenja poslanika sallallahu alaihi sallam, kada ona vojska krenula sa velikim slonom da sruše kabu, Allah Đelešanu je dao da slon stane. Zdrav, sve međutim stav, neće, neće. Narad od Allah subhanahu wa ta'ala. Jer tako isto se ovdje desilo sa, sa čim? Desilo se sa poslanikom sallallahu alaihi sallam devom. Treba breću tada, znači poslanik sallallahu alaihi sallam, pazite, zna Znači da oni dolaze da mu se suprostave. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam je tada poslao jednog ashaba koji se zvao Harraš ibn Umayya, al-Huza'i, poslao ga je da pregovara sa mušricima Mekke. Međutim, ovaj ashab kada je došao, znači oni su ubili, zaklali njegovu devu i skoro da su njega ubili. Pa je došao taj habet do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa da poslanik sallallahu alaihi wa sallam posla Osman ibn Affana, Hazreti Osmana, radijallahu ta'ala anhu, poslao ga u Mekku da pregovara sa mušricima. Zbog čega je posle Osmana? Zato što je Osman ibn Afan bio iz ugledne porodice. Bio ugledan i prije. Znači mu je poseban ugled kod Kurejšija. I tako kada su došli, kada je Osman ibn Afan ušao u Meku, oni su mu rekli, ono, ehlem no sehem, mujru, šta god hoćeš, evo, hoćeš li da učiniš tavav, da obaviš umru obav. Osman radi Allah talanhu je rekao, neću da obavim, dok je ne obavi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, u istom tom momentu do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, draga braću, dolazi haber da je Osman ibn Affan ubijen. Znači, dolazi lažni haber, lažna vijest da je Hazreti Osman ubijen. I tada poslanik, kao što zavljaju bilježi ibn Ishaq u svojoj siri, poziva ashabe, poziva ashabe da daju, daju, da daju zakljetu na pokornost. Događaj o kojem govori Kur'an. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pozvao ashabe i su su pružili svoje ruke i dali su zakletu, dali su zavjet na pokornost poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, kada je bio uh, vezano za taj događaj, objavio kuranske ajete u kojima kaže لَقَدْ رَدِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ شَجَرِ Allah je zadovoljan sa onim vjernicima koji ste dali prisegu na vjernost ispod drveta. A to je bilo ispod jednog drveta. To je bilo ispod jednog drveta. Znači gdje su dali prisegu na vjernost poslaniku sallama. Allah Đalešanu je objavio, u istoj toj suri koji smo spomenuli Fetha, da je Allah Đalešanu zadovoljan sa tim vjernicima. Sa sahabima. Draga vreći, pogledajte ponovo odliku sahaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam također im, rekao, kao što je zabilio žima Bukhari, wa Jaber radijallahu ta'ala anhu, antum khayru ahli l-ard. Vi ste najbolji ljudi koji se danas nalaze na zemlji. Vi ste najbolji ljudi koji se danas nalaze na zemlji. Pa su tada došli, pa su tada također Kurejšije poslali Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam neke svoje ljude da sa njim pregovaraju. Pa je došao Urva ibn Mas'uda al-Thaqafi koji je počeo da pregovara s poslanikom sallallahu alaihi wasallam, međutim zamalo da tu nije došlo do krvoproliče. Jer je ufatio poslanika sallallahu alaihi wasallam bio za bradu. Znači u srđbi u prepirci, znači ufatio poslanika sallallahu alaihi wasallam za bradu. Pa je tada došao drugi, koji se zvao Suhail ibn Amr, i počeo da pregovara s poslanikom sallallahu alaihi sallam, međutim na jedan ljepši i razboriti način. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam tada rekao, dajte da napravimo ugovor. Pogledajte, sada ovo je jedan najbitnije događaje. Ovo je najbitnija stvar u ovom Pa ko ste zabilježi ima Buhari, zovno Ali Aliju radijallahu ta'ala anhu da napišu sporazum. Znači ono što se već bilo dogovorili. A bili su se dogovorili da te godine neće obaviti umru. Znači, mušljici neće dozvoliti da te godine obave umru, da se vrate, međutim, sljedeće godine da dođu u isto vrijeme i da obave umru bez ikakvih problema. Da obave umru bez ikakvih problema. Znači, to je bio jedan od glavnijih stvari koji bi... I druga stvar što je bila spomenuta, kogod od muslimana, pazite ovo, kogod od muslimana iz Mekke koji je primio islam osnovu Meku, pobjegne, odnosno prebjegne Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, da će biti poslanik obavezan da ga vrati u Meku. Pazite. I na to je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pristao. Međutim, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tio da to zapišu, pozva Ali radijallahu ta'ala anhu i rekao mu piši. Rekao Ali radijallahu ta'ala anhu piši. Pa mu rekao piši Bismillahirrahmanirrahim. Piši Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milosti milostivog i milosti. Pa je ovaj Suhejl ibn Ahmed rekao, stani, stani. Kaže, Ar-Rahman, milostivi, kaže, ja ne znam šta je to. Jer mušici Mekije su, o tome smo govorili prije, vjerovali su u jednog Boga, vjerovali su Allah Đerlašanu. Oni su govorili, postoje Allah Đerlašanu. Međutim, obožavali su druge ekipove i govorili su da i to približava Allahu Subhanahu wa ta'ala. Da i to približava Allahu Subhanahu wa ta'ala. I znali su, i oni su Allah, zvali Allah. Međutim, nisu znali neka Allahu, nisu i bila poznata neka Allahova lijepa imena i svojstva, kao što je Ar-Rahman, milostivi. Pa kada je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, piši bismillah rahman, pa su rahman, to nam nije poznato. Nego piši, bismika Allahumme. Nego napiši, u ime Allaha, Allahumme, Allahu dragi. Znači, taj način im je bio poznat. Ovaj način im nije bio poznat. Pa rekao poslanik sallallahu alaihi sallam, dobro, dobro, pisat ćemo onako kako kažete. Pisat ćemo onako kako vi kažete. Pogledajte. Poslanik sallallahu alaihi sallam se odaziva. Pa kaže Ali radijallahu ta'la anhu, piši, od Muhammeda, Allahovog poslanika, sallallahu alaihi Od Muhammeda, Allahovog poslanika. Pa kaže Suhail ibn Amr, sen, sen, sen, sen, sen. Kaže, tako mi Allah, da mi vjerujemo to, da si ti Allahov poslanik. Pa mi se ne bi suprostavljali. Pa mi se ne bi suprostavljali. Ali radi Allah ta'ala anhu je već bio napisao od Muhammeda, Rasulullah, Allahovog poslanika. Pa mi poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, briši to. Znači, on su rekli da znamo da si ti Allahov poslanik, ne bi se suprostavljali da mu napiše Muhammed sin Abdullaha. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, kaže, tako mi Allah, ja sam Allaho poslaniku, in ked zabtu muni. Iako me vi ulaž utjerivate. Pa kaže Ali radijallahu ta'la anhu, piši od Muhammeda sin Abdullaha. Pa kaže Ali, ja ne mogu. Allaho poslaniče ne mogu. Kaže mu, briši to. Izbriši svojom rukom od Muhammeda Allahovog poslanika, ali radijallahu ta'la anhu, nije mogu da pobriši znači pogledajte ljubavi koji su imali prema poslaniku alaihi salatu wasalam. Pa je poslanik sallallahu alaihi salam uzao i svojom rukom to popisu. I tu su napisali sporazum. Međutim, draga braćo, ashabima koji su bili s poslanikom sallallahu alaihi salam, je ovaj događaj teško pao. Ovaj događaj je mnogo teško pao. Zato što su krenuli, krenuli su da obave umru. Međutim, prije toga u nekoliko bitaka su pobjedili, pobjedili, porazili, te mušnike. Međutim, sada dolaze, oni se suprastavljaju. Pogledajte šta radi poslaniku, hvataju ga za bradu. Oni hoće da im glave podkidaju. Međutim, poslanik sallallahu alaihi sallam ne da. Šta je god došlo, poslanik sallallahu alaihi sallam se im odgovara na to. Jer poslanik sallallahu alaihi sallam rekao i kaže tako mi Allaha, ništa od mene neće tražiti. U čemu je veličanje Allahu i svetinja, a da im se u tome neće odgovoriti. Da im u tome neće odgovoriti, to jeste da se neće složiti sa njima. Pazi mušicima Mekke, kolika je bila želja poslanika sallallahu alaihi wa sallam da na miran način riješe taj spor. Međutim, ashabima koji su dali zavjet poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na pokornost, ma do smrti da će biti uz poslanika alaihi salatu wa nisu mogli njihovi, nisu mogli da to pojme. Znači, da napravimo sporazum sa njima, došli tu do pred, došli do pred Meku, pa se Omer Allah, ta'ala anhu, koji je bio poznan po svojoj ljubomori prema islamu, po svojoj hrabrosti, po svojoj ljubavi prema poslaniku alejhi salatu vesselam. Se tada obratio Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasalam i rekao Allahu poslaniće, a leste nabija Allahi haqqan, Allahu poslanice, pa zar ti nisi uistinu Allahu poslanik? Pa poslanik alejhi salatu vesselam rekao, jesam, ja sam Allahu poslanik. Pa me radi Allah tala anhu mu rekao, lejse, alesna ala l'haq wa aduvuna ala l'batil. Allahu poslaniće, zar nismo na istini, a naš neprijatelj na neistini. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, jes, to je tako. Pa onda rekao, no a ti im eddanije fi dina, pa zašto smo onda Allahu poslaniće? Blagi prema njima. Zašto onda tako da, da postupamo prema njima? Pa rekao Allah uposlaniće, zar nam nisi obećao? Zar nam nisi rekao da ćemo obaviti talaf oko Kabe? Pa poslanik sallallahu rekao, jesam vam rekao da ćete obaviti ove godine? Poslaniku alaihi sallatu wasallam je došlo obavio vahjom, objavom, da će učiniti tavaf oko Kabe. Međutim, nije rečeno kada. A pa je Omeru, radijallahu ta'ala anhu, radi težine koju osjeću u svojim prsima. Otišu je Bubekru, radijallahu ta'ala anhu. I rekao, misli je te riječi. Pa, kaže Bubekr. Pa sad, sad Allah poslanik, nije Allah poslanik. Bubekru mu je isto odgovaro, isto oko poslanik, sallallahu alaihi sallam. Jeste, on je Allah poslanik. Jesam li mi na isti, a naš neprijatelj na isti? Jeste. Sve je to tako. Je li nam obećao da ćemo obaviti tabakuf u Kabe? Pa mi je rekao, vekra djela, je Jel ti rekao da ćeš ove godine obaviti? Draga braću, toliko je teško bilo što nisu obavili umru. Međutim, pogledajte, ponekad neke stvari, čovjek iz žara svog imana, iz ljubavi prema Allahu, prema poslaniku sallallahu sallam, hoće da učini neku stvar. Međutim, Allahu Đalešanu je mudrost da se tu malo pričeka. Allahu Đalešanu je mudrost da se tu malo pričeka da se pogledaju neke druge stvari koji su korist, koji su maslaha. Da smo uzmu obzir. Pa su tada, pored tog sporazuma, poslanik sallallahu alaihi wa sallam se vratio u Medinu, a da nisu obavili Vratili su Medinu, a da nisu obavili I tu su oni otprilike bili oko mjesec i po su bili, znači, van Medine. Oko 20 dana su bili, znači, bili su na tom mjestu koji se zove Hudebije. I posle toga su vratili u Medinu da nisu obavili da nisu pametni. Međutim, u povratku, Allah subhanahu wa ta'ala je objavio ovu kuransku suru koju smo spomenuli na početku, a to je sura Fetha. Inna fetahna leke fetha mubina. Jer poslije toga, znači ovaj veliki događaj, ovaj sporazum. Jer, draga braćo, uvod za jedan veliki događaj koji dolazi poslije. A to je osvojenje Mekke. I zato ćete biti onome, ako umogu da što ćemo govoriti, bilo sljedeće subote ili subote poslije, ako, ako ne bi imali nekog gosta Musafira, da nam drži predavanje, vidjet ćete osvojenje Mekke. I kako se obestimo? Kako se obavili umru? I kako posle toga dolazi, znači, ti događaj. Međutim, draga braću, ponekad, znači, da čovjek priče kao nekim stvarima, znači, Allah vađalešanu je mudro u tome. Jer isto, znači, Allah vađalešanu je dao da žena treba da rodi, da svoje dijete nosi devet mjeseci. Ne može prije. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio nebesa i zemlju šest dana. Allah vađalešanu da je tijel, Allah bi stvorio, stvorio u jednom trenu. Međutim, nebesa i zemlju stvorio šest vremenskih perioda. Sve to Allahu djelašanu mudrost. I zato čovjek čita siru života Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i razmišlja o poukama i poruka. Mi ćemo sada ovdje spomenuti neki od pouka i poruka ovog događaja. Draga braću, prva pouka i poruka iz ovog događaja sa kojim smo se večera združili jeste lažna obećanja, odnosno lažna opravdanja. Ili bolje da kažemo iskrenost. Ili možemo da kažemo iskrenost i lažna opravdanja. što mislim ovdje kad kažem lažna opravdanja. smo, namjerno sam izostavio, zato što sam dio sada spomenem, poslednjih sallallahu alaihi sallam, kada je krenuo da obavi ovu umru, sa 1400 svoja sahaba, poslednjih je tada također zvao još neke ljude koji se nisu odezvali poslaniku alaihi sallatu sallam. Pogotovo neka plemena koja su stanovala oko Medine. Poslanik alaihi sallatu sallam je zvao da sa njim obave umru Međutim, oni su govorili, šagaletna emualuna wahluna, fastagfir lena. Allahu poslaniče, mi smo sada zauzeti. Imamo ahluna, imamo svoje porodice, svoje žene, svoje djecu, imamo posao, imamo fastagfir lena. Pa treba, moli Allah da nam oprosti. Međutim, stvarno, stvarno, stvarno, Allahu poslaniče, mi ne možemo da idemo slupiti. Draga braću, mi znamo da Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja ihoj levina amanu, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Draga braćo, ovaj kuranski ajat dobro poslušajte. Allah dželle šanuhu kaže o vjernici: Ovi koji vjerujete, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kada vas zovnu u ono što vam život daje. Pazite, lima yuhyikum ono što vam život daje. Ili sve ono što nije, sve ono, onaj život koji nije život na Kur'anu i Sunnetu, To nije život, to je smrt. Ljudi koji Allahu dželle šanu ne padaju na seđdu, ljudi koji nemaju veze sa svojim gospodarom Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, ljudi koji nisu pokorni i robovi Allahu dželle šanu, njihov život nije život. Njihov život je smrt. Znači, on živi životom, međutim, život nema nikakvog smisla. Samo slidi svoje strasti, samo ide. Šta mu god kaže njegova duša, on ide tu, robje drugih ljudi, njima se. Međutim, onaj koji je pokoran Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, on je samo Allahu Đelešanu rob, ničiji drugi. I zato Allah Đelešanu kaže da je to život. Međutim, pogledajte, prvo Allah Đelešanu kaže, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas zovnu. Znači, kada Allah Đelešanu kaže poslanik sallallahu sallam kaže, a nema tu razmišljanja. Tu je život. Sa tom rukom treba da idemo. Znači, ono što zove Allah i njegov poslanik sallallahu sallam, to je život i tu treba da se odazove. Međutim, pogledajte, poslanik, sam mislite, žive s poslanikom sallallahu sallam, žive s poslanikom alaihi sallatu sallam, i poslanik iz zove, e, hajde, oni kažu, Allahu poslanik, stvarno ne možemo, zauzeti smo za, i dolaze sa nekakvim opravdanjima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavljiva, objavljuje, ajde, سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا Oni Arabi, Beduini, koji su izostali, govorit će ti Allaho poslaniće, bili smo zauzetom i metkom, familijama, pa traže oprosta za nas. Pa kaže Allah Đelešanu, jakuluna bi alsinatihim ma lejse fi kulubihim. Oni govore svojim jezicima ono što nije u njihovim srcima. To je laž, lažno opravdanje daju. Pa onda kaže, kaže Allah subhanahu wa ta'ala obraća se poslaniku, kul, pa im reci o Muhammede, kul fa man jemliku lakum min Allahi šajan in arada bikum darran au arada bikum nefa'a. Reci, pa ko je taj ko će vam pomoći ako vam Allah tjedne neku korist ili neku štetu dati. Bel kane Allahu bima ta'amelune habira. Allah Đalešanu dobro zna, dobro obaviješte na vama i onome što vi radite. Draga breće, pogledajte kako ovdje ljudi iz ovog vidimo da nije svako opravdanje koje čovjek daje sebi ili drugima. Da nije to, ne mora znači da je to opravdanje kod Allah Đalešanu. Jer Allah Đalešanu zna što je u srcima. Allah Đalešanu zna što je u mislima. I onaj ko istinski ima opravdanje u nekoj stvari, da ne može da obavi neku naredbu, ili da ne može da se kloni neke zabrane, Allah Đelešanu će, Allah Đelešanu će na sunjem danu tom čovjeku dati opravdanje. Međutim, čovjek dosta puta, u većini slučajeva, kada dolazi sa tim nekim opravdanjima, on zna da to nije opravdanje. Međutim, to je samo nešto što njegov jezik govori. Pa koliko danas ljudi kaže, kad mi kažeš, Allah, rob, Allah Đelešanu na redu obavljanje namaza, davanje zakijata, on kaže, Allah mi, ja bi klanio bolje leđe. Allaha mi, ja bi klanio, ali radim do četiri sata. Šef, kad bi mi saznao, odmah bi otkazdao. Allaha mi, ja bi klanio, međutim, djeca, gala, ne uopće ne može se klanio. Allaha mi, znači, slušaš, Allaha mi zelošanu smijeh. Pa čovjek kaže, Allaha mi, ja bi ovo, međutim, ne mogu. Allaha mi, ja bi ovo, ali radi toga. Znači, on ne treba nikome od stvorenja da daje opravdanje. Allah zelošanu je taj koji zna za opravdanje. Što znači, draga braću, da čovjek treba da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne, ne smije sebi da daje opravdanje. A on zna da to nije opravdanje. Belkan Allahu bima ta'amaluna habira. Allah je dobro obavješan ono što vi radite. Što znači čovjek, draga braću, mora da bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Mora da budeš iskren. I onaj ko istinski bude imao opravdanje u nekoj stvari, da ne može da izvrši neku naredbu ili da se kloni neke zabre, Allah Đelešanu će mu na sunje dan to oprasti. Međutim, čovjek treba da bude iskren prema samom sebi i da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i kada je pred ljudima i kada je u samoći. Fil halawati wal jalayati. I kada je u samoći i kada je pred drugim ljudima na isti način da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer čovjek sve što radi, čovjek što kanja, što posti, što daje zekat, što ide, hajde sve to radi radi Allaha subhanahu Ne radi to radi ljudi. I sad to, draga braća, ponovo, iskrenost i iskrenost. Jer onaj ko bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, istinski želi Allahu dželle Đelešanu zadovoljstvo, istinski želi pravi put, istinski želi vjeru, Allah dželle šanu će mu sve to olakšati. Allah dželle šanu će mu sve to olakšati. Međutim, onaj koji neće, koji samo, eh, ja nisam radi ovoga, mogu, ne mogu radi ovoga da naučim učiti Kur'an, ne mogu radi ovoga da naučim ovo, ne mogu radi ovoga, to na sudnjem danu. To Allah barek fik, Allah ti dao svaki hajr, to ne treba da govoriš meni, da govoriš svom mahbabu da govoriš ome, to treba da Allah dželle Đelešanu dadneš opravdanje za to. Draga braću, sljedeća stvar koju vidimo, pouka i poruka iz ovog događaja, jeste važnost namaza u džamatu. Jeste važnost namaza u džamatu. Znači, pazite, mi znamo da prva stvar za koju će čovjek biti pita na sunjem danu jeste namaz. Prva stvar za koju će čovjek biti pita na sunjem danu jeste namaz. Međutim, opet se sad od nas traži kako čovjek dobavi namaz. Skrušenost u namazu, poniznost u namazu, I tako dalje. Mnogo drugih stvari koji su je za namaz. Jedna od tih stvari koje od najbitnijih stvari jeste obavljanje namaza u džematu. I zato vidimo kako ovdje. I ovaj namaz u strahu i on namaz u džematu. Oni stvari namaz u džematu. I vidimo kako u takvoj situaciji Allah Đelešanu im je naredio da obave namaz u džematu, međutim na da poseban način. ako je u toj situaciji naređeno čovjeku da obavi namaz u džematu, pa šta je onda sa čovjekom koji pije kafu, sjedi pije kafu, uči jezana, a on neće da se odazove jezana. Ili čovjek što ja znam radi ovo, neće da se odazove jezana. Ili radi ovo, neće da se odazove jezana i tako dalje. Znači sve su to znači, stvari, znači da vidimo iz ovog događaja važnost te stvari koje zove važnost namazu. Draga breća, sljedeća stvar. Mnogo je stvari koje možemo spomenuti kao povuka i poruka. Međutim, još bih jednu stvar spomenuo, a to je odnos čovjeka, muslimana, naspram objave odnos čovjeka muslimana naspram objave, odnosno naspram Kur'ana i sunnata Allahu i poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Što znači da čovjek, kada draga braćo vidi da njegov postupak nije u redu, kada u pitanju Kur'an i sunnata, čovjek treba da se tome pokori. Čovjek treba da se tome pokori i da kaže prvo je Kur'an i sunnat, prvo je objava, pa onda ono što hoćemo na duša. A to vidimo iz postupka Omera radijallahu ta'ala anhu. Omer radijallahu ta'ala anhu, draga braću, u prvom momentu. Nije znao da je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala da poslanih sallallahu alaihi wa sallam tako postupi. I zato kaže islamski učenjaci, ono, one riječi koje je tada rekao Hazreti Omer. Se rekao Omer radijallahu ta'ala anhu. Omer radijallahu ta'ala anhu je tome bio opravdan. Čak je bio nagrađen zato što je postupio i mislio da je to ispravno. Jer nije znao da je to objavu da Allah Đelešanu, da tako poslanik sallallahu alaihi sallam postupi. Jer kada, mu, kada je rekao Allah poslaniće, Allah poslanik je rekao, jeste ja sam Allah poslanik, walestu a'asihi. Ja sam Allah poslanik i neću mu biti nepokoran. Ja sam Allah poslanik i neću mu biti nepokoran. Šta znači neću biti nepokoran? Allah Đelešanu mi je naredio objavu da ovako postupi. Međutim, kada je Umar radijallahu ta'la anhu saznao, i vidio da je to objavo od Allaha šanu da poslanik sallallahu alaihi ve sellem tako postupi, povratio pa se. I prihvatio ono što je poslanik sallallahu alaihi ve sellem učinio. Povratio se i prihvatio ono što je poslanik sallallahu alaihi ve sellem učinio. Prihvatio što je poslanik sallallahu alaihi ve sellem učinio. I ne samo to, nego se kaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaju se Allahu subhanahu wa ta'ala radi ti riječi koje je tada rekao. Znači, da se tada obratio tako, poslaniku Allah, da se, pazite, da se on, obraća poslaniku alihi salatu wasalam i kaže mu jesi li ti Allahu poslanik? Ne ovo bilo u smislu li ti Allahu poslanik, dome Omer je znao, nego zad nisi ti Allahu poslanik. Međutim opet, on pita, ne da naći kao da se suprostavlja tome što je poslanik sallallahu sallam učinio. Pa onda kada Omer radijallahu ta'ala anhu saznao da je to objava, rekao je fema ziltu, asumu, wa usalli, wa atasaddaq, wa a'tiq, min alladhi sana'tu min alladhi sana'tu makhafata kalami alladhi takallamtu bihi yawm idhin kaže Omer radijallahu ta'ala anhu ja još uvijek klanjam znači ovdje se misli na nafil i klanjam i postim i dajem sadaku i oslobađam robove znači dobrovoljno sve kako bi se iskupio za ono što sam rekao tog dana bojeći se o riječi koje sam tada rekao pogledajte fema ziltu još uvijek kaže klanjam, to jeste na file, da mi Allah Đelešanu oprosti to, i postim na file, i udjeljujem sadaku, i, i, i i oslobađam robove, i sve to, moleći Allah Đelešanu satim da mi oprosti ono što sam tada rekao. Ono što sam tada rekao. Međutim, pogledajte. Pogledajte kako musliman razmišlja. I zato smo rekli u prošlom predavanju. Draga braćo, to posebno zapamtite. Priroda čovjeka je da griješi. To je priroda čovjeka. Jer da čovjek ne griješi, Allah Đelešanu bi dao druga stvorenja koja bi griješila. Međutim, isto tako, priroda muslimana treba da bude, da bude kada čuje istinu da joj se pokori. I da kada vidi svoj grije, spozna svoj grije da se Allah Đelešanu pokori. E to treba da bude priroda pravog vjernika. To treba da bude njegova osobina. Koji god stvar, a ne ono što kažu čovjek kad zakrmi, e, ide, ma, komagare. Znači, ja sam pravi god, ne znam šta da bude. To je samo osobina mahti ljudi. To je osobina ahmaka što kaže, ja sam pravi i ne mogu, i rekao, ne, ne, ne mogu se ja poniziti da tražim halala od ovoga, ne mogu se ja poniziti da ja sad ispadnijem, da sam pogriješ. Ne, osobina muslimana baš suprotna, drugačija toga. Znači, nemo, pogriješio sam, tražiš halala od onoga prema kome se pogriješio. Ovo si učin, moliš Allah subhanahu wa ta'ala da ti oprosti. I ne samo moliš Allah, jer ono, o tome smo govorili prošli put, o te ubi, o istinskom pokaju. Ne samo Allah, dragi, oprosti mi, pogriješio sam i ono, Gotovo, izađeš, sretan, happy, nema, koda, znaš da ti Allah Đelešanu izbrisao sve te tvoje grije. Nego pogledajte koliko se bojali. Jer nisu znali je li im taj grih oprošten ili nije. Pa su sve radili, radili, moleći Allah Đelešanu da će im Allah radi ti njih, njihovih dobri dijela oprosti to što su činili. I ponovo, ponovo se vrati, razmislite ovim riječima Omer radi Allah Đelešanu. Ne kaže, fema ziltu, Allah mi. Radi ovih riječi čovjekovo srce muminsko, muslimansko, da zaigra od straha. Da jedan Omer radi Allah ta'ala anhu kaže, a pazite, Omer je bio ko? Imamo je tako vrijednosti, hadiso vrijednosti Omer. Međutim, Omer je bio tu, ispod tog drveta, kada su davali prisegu, jel tako? Poslanik sallallahu alaihi sallam. Allah Đelešanu kaže, لَقَدْ رَدِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ Allah je zadovoljan sa vjernicima koji ste dali prisegu ispod drveta. Pa je Omer bio među tim, kojima je poslanik Anih salatu wasalam rekao, ko što je hadis e, o Džabra u Buhari, entum hayru ahli l-ard, vi ste najbolji ljudi na zemlji. I on zna da je bio međutim. Međutim, opet, radi straha od grijeha, to što vi je govorimo, čovjek mora da strahuje braću od svojih grijeha. Radi straha od grijeha, on mene je rekao u rečenicu. Kaže, pa još uvijek klanjam i postim i dajem sadaku i oslobađam robove, moleći Allah da mi oprosti. Ono što sam rekao, je u jeume idin one riječi koje sam izrekao tog dana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smilje, da nam oprosti, da nas učini od iskrenih svojih robova, koji kada pogriješe vrate se Allah subhanahu wa ta'ala, moleći Allah zalašanu da nam oprosti naše grijehe, da nam oprosti naše loše postupke, da nas učini od onih sa kojima on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, da nas učini od onih koji se druže sa Kur'anom i sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, da nas učini, draga braćo, od onih koji se druže sa vjernicima, od onih koji se druže s vjernicima i svoje vrijeme provode u vjerničkom društvu i da nas Allah subhanahu wa ta'ala usmrti, a